է, քանի որ երբ սովորական բանջարեղենն ու կանաչին աճեցնում են հողի մեջ, նախ առաջինը հողի մեջ չի աճում միկրոկանաչին, այլ սուբստրատների եւ հատուկ հումքերի մեջ եւ երկրորդը, երբ հողում աճեցվում են բանջարեղենն ու կանաչին, նրանք անցնում են քիմիական նախապատրաստություն, այսինքն սերմերը թունախեղդվում են, որպեսզի պաշտպանվեն առնետներից ու սնկերից ու հենց դրա համար ավելի շատ վիտամին են պարունակում, քան մեր բանջարեղեններն ու կանաչիները։ Միկրոկանաչին կարելի է օգտագործել բոլոր ուտեստների հետ, բացի օգտակար վիտամիններից այն նաև էսթետիկ տեսք է տալիս կերակրատեսակներին։ Անուշի Արորյան ոչ միայն միկրոկանաչի աճեցնելով, այլ նաև այն ուտելով է անցնում։ Միկրոկանաչի աճեցնելու համար հատուկ կլիմա է հարկավոր, պետք է հատուկ լուսավորություն, պետք է ջերմոց այսպես ասած, եւ նա աճում է 7-ից 8 օրում, կան տեսակներ, որ աճում են 2 շաբաթում, 3 շաբաթում, 1 ամսվա ընթացքում։ Տարբեր տեսակներից է կախված, բայց պետք է նրան հատուկ խնամք, որ เป զի նրանք աճեն առանց բորբոսումների, աճեն մաքուր վիճակում։ Ես ձգտում եմ, որ เป զի նրանք նաեւ լինեն խիտ, որովհետեւ շատ կարեւոր է, երբ որ մենք ստանում ենք 1 բոքս վիտամին, դա համարժեք է, ասենք թե 1 կիլոգրամ կիլոգրամ բանջարեղենի, որ เป զի մարդիկ իրենց անհրաժեշտ վիտամինները բավարար քանակով ստանան։ Ունի արդեն մշտական հաճախորդներ, մարդիկ, որոնք իրենց առօրյա սննդակարգն առանց միկրոկանաչի չեն պատկերացնում։ Երբ սպառողն առաջին անգամ է ցանոթանում արտադրանքին, երկմտանքով է վերաբերում կանաչի իրեն անծանոթ այս տեսակին, բայց երբ որոշում է փորձել, դառնում է մշտական հաճախորդ։ Այս պահին միկրոկանաչիները աճեցվում են տնային պայմաններում, բայց հետագայում պլաններ կան կառուցել հենց պրոֆեսիոնալ ջերմոց, որտեղ եւ ավելի շատ կաճեցվեն միկրոկանաչիները, ավելի մեծ քանակով եւ ավելի հարմար կլինի։ Մեր հաճախորդները հիմնականում ռեստորաններն են եւ այն մարդիկ, ովքեր հետեւում են իրենց սննդակարգին, այո, ունենք այնպիսի հաճախորդներ, ովքեր պարզապես շաբաթական գնում են մեզնից միկրոկանաչի, որ เป զի իրենց առօրյա սննդակարգի մեջ ներառեն ու վիտամիններով համալրեն իրենց օրգանիզմը։ Հաճախորդն ինքը կարող է ընտրել, թե ինչ բույսերով, ինչ բանջարեղեններով եւ ինչ վիտամիններով հարուստ միկրոկանաչի է ուզում։ Մենք ունենք միկրոկանաչիների տարբեր տեսակներ, օրինակ կաղամբի տարբեր տեսակներ կան կոլրաբի, միզունա, նաև կա բողկի տեսակներ, սանգո, ռեդ կարալ, դայկոն։ Ունենք նաև գինձ, ոլոր, արևածաղիկ, որոնք նույնպես շատ համով են լինում եւ հաճախորդը ինքը կարող է ընտրել իր ցանկացած տեսակը, քանի որ յուրաքանչյուր միկրոկանաչի ունի իր յուրահատկությունը։ Ասենք միկրոկաղամբը կարող է ունենալ ավելի շատ վիտամին C, քան մի ուրիշ տեսակ եւ եթե տվյալ մարդուն հարկավոր է վիտամին C շատ օրգան օրգանիզմում լինի, նա բնականաբար այդ տեսակն է ընտրելու։ Վիտամին D-ի համար կարող եք վերցնել արևածաղկի միկրոկանաչին, նրա մեջ շատ է պարունակվում։ Հիմնականում բոլոր միկրոկանաչիների մեջ կան վիտամին A, B, C, D, E, K, P, բայց տարբեր քանակությամբ։ Ասենք արևածաղկի մեջ հենց D վիտամինն է գերակշռում, եւ եթե ունեք D վիտամինի պակաս, շատ հանգիստ կարող եք այն օգտագործել։ Սկսնագործարարներից շատերը չեն կողմնորոշվում, որտեղ գործնեություն ծավալեն, որ բիզնեսն ավելի շահութաբեր լինի։ Երբեմն էլ նույնիսկ ավելի հարմար պայմանների փնտրտուքով հասնում են ուրիշ երկրներ։ Անուշի դեպքում ամեն ինչ այլ էր, վայրը կար, իսկ նա բիզնեսի գաղափարի փնտրտուքներով էր զբաղված։ Փնտրտուքների գտածոն միկրոկանաչին է, որն արդեն մեր սեղաններին է։ Ընդհանրապես ես ինքս չեմ որոշել միկրոկանաչիներով զբաղվել, ես պարզապես նախորդ տարի փնտրում էի որևէ բիզնես Արցախում սկսելու համար։ Ինձ համար շատ կարևոր էր պատերազմից հետո սկսել մի այնպիսի գործ, որը օգտակար կլինի մարդկանց եւ իհարկե շահութաբեր, ու հենց դրա համար տարբեր բիզնեսներ էի փնտրում ու մի օր պատահաբար մենք հանդիպում ենք միկրոկանաչիներին, առաջին անգամ իհարկե ինտերնետով։ Հետագայում արդեն սկսում ենք ուսումնասիրել, երևի 2-3 ամիս ուսումնասիրում ենք, հետո ձեռք ենք բերում անհրաժեշտ բարագաները ու հունվարի վերջ արդեն սկսում բացում մեր on-line խանութը ու նոր սկսում արդեն վաճառքները։ Աշխարհի կարգն է այդպիսին ամեն բույս, ամեն կենթանի եւ նույնիսկ ամեն մարդ ունի հոգատարության կարիք։ Միկրոկանաչին էլ բացառություն չէ, ասում է Անուշը։ Ես շատ նրբանկատ եմ իմ միկրոկանաչների հանդեպ ու շատ ուրախadir եմ, եթե ասենք աճեցրել եմ մի որոշակի քանակով միկրոկանաչներ, ես օրվա ընթացքում ամբողջ ուղեղով այդ ընթացքում միկրոկանաչներից հետ եմ ու նույնիսկ գիշերը երբ որ ես քնում եմ, մտածում եմ թե երբ որ արթնանամ ինչպես է նրանք աճելու ու հենց արթնանում եմ վազում եմ իրենց մոտ, նույնիսկ երբ տնից գալիս եմ, էլի մոտենում եմ իրենց եւ ջրում եմ եւ <laughs> նույնիսկ նրանց հետ մի քիչ խոսում եմ, որ լավ աճեք, <laughs> սիրուն, երկար ու երբ նրանք աճ ճանաչում են, ես շատ եմ ուրախանում, մանավանդ երբ բարթամ տեսք են ստանում։ Անուշը մասնագիտությամբ մանկավարժ է։ Ուսումնավարտելուց հետո այդպես էլ չաշխատեց իր մասնագիտությամբ։ Այդ ոլորտում կարծում է Անուշը փոխելու շատ բաներ կան։ Ես սովորել եմ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում եւ քոլեջը եւ համալսարանը 7 տարի սովորել եմ մանկավարժություն։ Սկզբում շատ էի սիրում իմ ընտրած մասնագիտությունը, բայց հետագայում երբ որ ես գնում էի փորձաշրջանների, անկեղծ ասած մի քիչ հիասթափվել եմ իմ աշխատանքից։ Ես ինձ այդպես չէի պատկերացնում մանկավարժի աշխատանքը, այլ պատկերացումներ ունեի ու հենց այդ պատճառով էլ չշարունակեցի մանկավարժից աշխատանքը, բայց շատ եմ սիրում։ Սիրում եմ երեխաների հոգեբանությունը ուսումնասիրել, նույնիսկ մարդկանց սովորական ու տեսնելով այժմյան կրթական համակարգը, ես որոշեցի, որ դեռ ժամանակը չի, որպեսզի ես զբաղվեմ, բայց անկեղծ ասած նպատակ ունեմ դրված մանկավարժության հետ, որը որ հետագայի համար մոտ ապագայում հաստատ ծրագրված չէ։ Ես մտածել էի, որպեսզի ինքը ստեղծեմ այնպիսի կրթական համակարգ, որտեղ երեխաները մեծանան առանց կոմպլեքսների, լինեն բազմակողմանի զարգացած եւ սովորեն այն, ինչ որ նրանք ուզում են։ Ամեն երեխա գտնի իր յուրահատկությունը, ոչ թե երեխաները սովորեն կաղապարված նյութեր, այլ սովորեն այն, ինչը նրանց սրտով է, ինչը կբացահայտի իրենց էությունը։ Համասարանական տարիներից մինչև օրս Անուշը զբաղվում է ինքնակրթությամբ, տարբեր գրքեր է ուսումնասիրում, մասնագիտական այդ թվում Համասարանի ընթացքում ես ինքնակրթությամբ էլ էի զբաղվում, այսինքն չէի բավարարվում միայն այն գիտելիքներով, ինչը որ տրվում էր ինձ համասարանի կողմից, նաև կարդում էի տարբեր գրքեր, ուսումնասիրում էի տարբեր նյութեր, որ เป զի մասնագիտության մեջ խորանամ։ Ինձ հետաքրիր էր այդ ընթացքում բոլոր առարկաները, ոչ միայն մանկավարժության հետ կապված, այլ նաև հոգեբանության հետ կապված, փիլիսոփայության եւ այլ առարկաների հետ, բայց ավելի շատ ես խորացել էի հոգեբանության վրա ու ինձ ավելի հոգեարազատ էր հոգեբանությունը։ Մինչ այժմ էլ ես ընթեր վերցում եմ նյութեր եւ փորձում եմ ուսումնասիրել եւ իմ եւ շրջապատիս հոգեբանությունը, որ เป զի կարողանամ եւ ճիշտ հաղորդակցվել մարդկանց հետ, ճիշտ հասկանալ թե մարդիկ ինչ են ցանկանում, տալ նրանց այն, ինչ որ նրանց հարկավոր է եւ ստանալ այն, ինչ որ ինձ է հարկավոր։ Իմ սիրելի ոճը գրքերի դա ըստ դրամատրության է լինում է, որ ես սիրում եմ կարդալ պատմվածքներ ուղակի սիրային կամ, չգիտեմ, արկածային, սիրում եմ կարդալ մոտիվացիոն գրքեր, նաեւ հոգեբանական ինչու ոչ, բայց ամենաշատը ինձ գրավել է Samurai Bizmicha հաղորդագրքը, որտեղ հենց պատմում էր այն մասին, թե ինչպես է սովորական սամուրայը հասել մեծ հաջողությունների իր իսկ միայն խելքով, այսինքն պետք չէր նրան կռվել, որ เป զի նա կարողանար դառնալ այդպիսի հաջողակ մարդ։ Ու հենց այդ գիրքն էին ամենաշատը դուր եկել։ Վախերը երբեմն հետ են քաշում մեզ ամենից, ինչ սիրում ենք, բայց եթե փորձենք լինել կամքից ուժեղ եւ օգտագործել խելքն ու ուժը, հաջողակ եւ երջանիկ կլինենք ամենքս։ Այսօրվա մեր հյուրը ժամանակին իր մեջ այդ ուժը գտավ դեռ չեմ կարող ինձ համարել հաջողակ բիզնեսվումեն, քանի որ դեռ այդ ճանապարհին եմ, բայց եթե իմ անցած ճանապարհով կիսվեմ, ապա կասեմ, որ երբ հասնում եք ինչ որ մի կետի, որ պետք է քայլ անեք, մի վախեցեք, մի կաշկանդվեք, ռիսկի դիմեք ու հենց այդ քայլը անելուց հետո, երբ որ դուք արդյունքը տեսնեք, դուք ազարտի մեջ կընկնեք ու կսկսեք շարունակել ձեր ճանապարհը։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարներ։ Մեր հյուրը Անուշ Եսայանն էր։ Նրա հետ զրույցում բացահայտել ենք, թե ինչ է միկրոկանաչին, ինչ խնամքի կարիք ունի, ինչպես ցակեց Արցախի սպառողներին այն հասցնելու գաղափարը։ Տաղավարում աշխատում էր հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Նուշիկ Բարսեղյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան, միջնոր հանդիպում։